Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Թեմաները համարոտ Նախագահ հանդիպել է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշտակազմի պատասխանատուների հետ։ ինչ է կառուցվում եւ կառուցվելու Ստեփանակերտում, հարցազրույց քաղաքաշինության փոխնախարարի հետ։ Մայրաքաղաքն է եթերում։ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը երկուշաբթի օրը ապրիլի 25-ին հանդիպել է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմի պատասխանատուների եւ քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող մի շարք կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ կարևորելով քաղաքային իշխանությունների հետ փոխգործակցված աշխատանքը, երկրի ղեկավարը նշել է, որ ինչպես Արցախի բոլոր համայնքների, այնպես էլ Ստեփանակերտի կենսագործունեության ապահովման հարցերը մշտապես գտնվում են պետության ուշադրության կենտրոնում։ Այս համատեքստում նախագահն ընդգծել է, որ կառավարությունը շարունակելու է պետական բյուջեից միջոցներ հատկացնել մայրաքաղաքում նախանշված ծրագրերը կյանքի կոչելու համար, որոնցից ամենակարևորը Ստեփանակերտի դրամատակարարման համակարգի կարողությունների բարելավման ուղղությամբ գործադրվող ջանքերն են, եւ ամրանը բնակիչների խմելու ջրի խնդիր չեն ունենա։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի ներկա փուլին նախագահը շեշտել է, որ հանրապետության իշխանությունները հավատարիմ են մնում ազատ եւ անկախ պետականության համար պայքարին, ընդգծելով, որ կարգավիճակի վերաբերյալ ցանկացած որոշում պետք է կայացվի հանրապետության իշխանությունների եւ ժողովրդի համաձայնությամբ։ Հաղորդագրությունը նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությանն է։ շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչ է կառուցվում եւ կառուցվելու Ստեփանակերտում։ Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հարցերին պատասխանում է քաղաքաշինության փոխնախարար Ազատ Համբարձումյանը։ Պարոն Համբարձումյան, կապիտալ ներդրումների պետական պատվերի ծրագրով կառուցման եւ վերանորոգման ինչ աշխատանքներ են կատարվում Ստեփանակերտում եւ պետական բյուջեով 2022 թվականի պետպատվերի ծավալը որքան գումար է կազմում։ Ասեմ, որ 2022 թվականի հունվար-մարտ ամիսներին քաղաքաշինության նախարարության կողմից կատարվել է 2022 թվականի համար ծրագրով նախատեսված օբյեկտների փաստաթղթեր ճշգրտում հետագայում մրցույթների կազմակերպելու համար։ Միաժամանակ չեն դադարեցվել 2021 թվականից սկսված փոխանցի օբյեկտների շինարական աշխատանքները, մասնավորապես հետակողությունից դժուժած եւ նորակառույց բնակելի տների շինարարությունները։ 2022 թվականի կապիտալ ներդրումների պետպատվերի ծավալը նախատեսվել է 34.5 միլիարդ հանրապետությունում, որից Ստեփանագերտ քաղաքին հատկացված էր մոտ 5.5 միլիարդ։ Այդ 5.5 միլիարդի մեծ մասը, մոտ 3 միլիարդի սահմանային բնակարանաշինության վերաբերյալ էր։ Կոնկրետացնեմ բնակարանաշինության վերաբերյալ ինչ ենք նախատեսել պետական ծրագրերով։ Նախատեսվածից բացի կոնկրետ հիմա ինչ ընթացքում է շինարարությունը։ Նախատեսնենք սկսված օբյեկտների ավարտին հասցնելը։ Խոսքի Ալեկ Մանուկյան փողոցներին 120 բազմամասնական շենքի վերակառուցումը։ Հանրակացարանի շենքի մասին է խոսքը։ Հանրակացարանի շենքի մասին է խոսքը։ Տիգրամեծ փողոցի առաջին փակուրին համարուտ բազմամնական շենքի ուժեղացումը, որը նշեմ, որ հազվադեպ երևույթ է ուժեղացման համար։ Նոր տեխնոլոգիա է կատարվում Հայաստանի Հանրապետության մասնագետների հետ միասին կատարում են աշխատանքները։ Մարտունի 45 հասցեում 23 բնակարանով շենքը։ Այդտեղ կան առանձնատներ, հին բնակֆոնդից, հերթակողությունից վնասվելու պատճառով կայացել է նպատակահարմար է եղել այդտեղ բազմաբնական շենք կառուցել բնակիչներ ում տարածքը օգտագործել են տրամադրվելու բնակարան իսկ մնացածը այլ խմբերի համար Հրակացրանի վերակառուցման մասին խոսեցիք։ Եթե շենքը վերակառուցի, քանի ընտանիք է բնակարանով ապահովելու։ Հանրակացարանը 50 ընտանիք էր մնում, բայց վերակառուցման դեպքում ստացվեց 35 բնակարան փոխհատուցման տարբերակը մնացածներին տրամադրելու է տուն, իսկ 35 ընտանիքների համար նույն բանակացումը տրամադրելու Այսինքն բնակիչներին տրվելու է փոխհատուցում գումարի տեսքով կամ այլ շենքից բնակարան, ինչպես կնախընտրեն։ Այո։ Բնակարանաշինության ոլորտներում շինարարություն են կատարում համայկական հիմնադրամներ, ներդումային հիմնադրամներ եւ մեծ քանակությամբ Ստեփանակերտում իրենց ֆոնդով աշխատանք կատարում։ Առանձին թե համաֆինանսավորմամբ կառավարության հետ։ Այս պահին առանձին, հետագայում համաֆինանսավորում կլինի, ցույց կտա, չեն կարող ասել։ Ծնելիության եւ բազմազավակության խթանման ծրագրով տուն կառուցվում է։ Այո։ Նախատեսված է քանի տուն կառուցել։ Ըստ ծրագրին գումարային է նախատեսված։ Գումարային 2-ից 3 միլիարդը, որ ասեն բնականաշինության, արդեն ըստ փուլերի բաժանվելու է։ Կարող ենք համարել, որ աշնանային պատերազմի ընթացքում Ստեփանակերտում հրետակոծությունից դուժած բնակարանների եւ առանձնատների վերանորոգումը ավարտված է նորը չկա, այսինքն նոր դիմումներ նոր չկա։ դիմումներ չկա, ինչ որ դիմել են մեծամասնությամբ ավարտված է, ընթացքի մեջ են լրությամբ ավիրված տները, որոնք հիմքից պիտի կառուցվի ժամանակահարկավոր, եւ մենք նախատեսել ենք մինչեւ ապրիլի վերջ ավարտենք հասցնենք այն տները, որը վերանորոգման կարիք ունեն, որ սկսած են եւ ապրիլ-մայիս ամիսներին կավարտենք։ Առաջին պատերազմի ժամանակ հրետակոծությունից տուժած տներ դեռևս կային, որոնք չէին վերանորոգվել։ Դրանք եւս ընդգրկված են այդ ծրագրում, թե հանված են քաղաքապետարանն է մեզ տրամադրում այդ ցուցակը, բայց մինչև 2020 թվականի պատերազմը այդ ցուցակը հանված էր։ Զոհվածների ընտանիքների, տների բնակարանների նորոգում այդ ուղությամբ ինչ արվել։ Այդ այդ ուղղությամբ կատարում են եւ 90-ական թվականներին զոհվածների ընտանիքներին ըստ հերթագրության Դարձյալ ցուցակը տրամադրում է քաղաքապետարանում այս տարի 44 բնակարան տրամադրված է ուսումնասիրության ընթացքը ծրագրի մեջ ընդգրկված է այդ 44 տունը այդ վերաբերում է 90-ականների իսկ 2020 թվականի պատերազմի Զովասներինը հələ ցուցակը ճշգրտվում է, մեր կողմից ըստ պահանջի կատարում են վերանորոգման աշխատանքներ։ Ցուցակը ճշգրտելուց հետո հերթացուցակը կատարվելու է եւ մնացած։ Հերթը որոշում է քաղաքապետարանը, առաջնահերթությունը քաղաքականներին հերթը որոշում է քաղաքապետարանը 2020 թվականի պատերազմի բնակարանային կոմիտեն։ Ինչարվում բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգման ուղղությամբ։ Ասեմ, որ Կարմիր խաչը երեք բազմաբնակարան շենքի տանիքների պարտավորվել է իր օժերով վերանորոգի միայն ֆինանսները թե նաև մրցույթակազմակերպում ամբողջությամբ վերանորոգում որը մեզ մեծ աջակցություն է եւ մեր մոտ նախատեսված է 7-8 բազմաբանական շենքերի տանիքների վերանորոգ։ Նախատեսվում է մայիս ամսից հետո սկսվել աշխատանքները անձրևների պատճառով։ Կրթության ոլորտին անդրադառնանք։ Այս պահին մենք համա 7% նկողային հարկը ծանամարտի մարզադահլիճն ենք վերանորոգում անցած տարի 21 թվականին սկսված 22 թվականին ավարտելու ենք մանկապատենական ստեղծագործական կենտրոնի ՊՕԱԿ-ի մասնակի վերանորոգումը կատարվում համար 4 հիմնական դրոշի վերակառուցում, որը մեծ գործ է, 21 թվի տանիքի վերակառուցումները 22 թվի նախատեսվում է ամբողջական դպրոցի վերակառուցում։ Վերանորոգում թե վերակառուցում։ Եվ վերակառուցում, ուժեղացում, ինչով պահանջում։ Քանի տարի է շարունակվում է Բեկուրյան վամպուրակի նորոգումը։ Երբ կավարտվի։ Բարեկարգումը։ Այս տարի պիտի վերջացնենք։ Ծննդատունը երբ շահագործման կհանձնվի։ Ծննդատան նոր շենքը։ Այս պահի դրությամբ 99%-ով ավարտված է։ Մնում է հազմընդհանուր կատարումը։ Ինչն է դրան խանգարում։ Ծննդատան նոր շենքը 2020 թվականին արդեն հասցրած էր ավարտին։ Ցավոք սրտի հրետակորցիանը ենթակվել եւ շինարարության աշխատանքները շարունակվում էին։ Հիմա այս պահին ավարտված է շինարարական աշխատանքները, մնում է ինժեներական կոմունիկացիաների վերանայում եւ աշխատացնելի աշխատանքները։ Նախատեսված է մայիս ամսում կատարենք հանձնումթուն։ Հրետակոծությունից դժել էր նաև հանրապետական բժշկական կենտրոնի շենքը։ Վերանորոգումը ընթացքում է, թե ավարտված է։ Նաև տուժել է պոլիկլինիկայի շենքը։ Վերանորոգումը կարելի է ասած 80-ից 90%-ով ավարտված է։ Շենքը, քանի որ աշխատանքի մեջ է, ժամանակի բարձր, այսինքն ազատում են մեկ պալատ, աշխատում ենք, երբ որ հանձնում ենք այդ հիվանդասենյակը, անցնում ենք մյուսին։ Մենք ապրում ենք պատերազմական պայմաններում եւ բնականաբար բազմաբնակարան շենքերի նկուղների նորոգումը երկրորդական պլանում չպիտի լինի։ Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի նկուղների վերանորոգման աշխատանքները բարբերաբար իրականացվում էին տարիներ շարունակ եւ Ստեփանակերտ քաղաքում եւ Հանրապետության շրջաններում ընթացիկ տարում եւս սկսված են նկողների վերանորոգման աշխատանքները, բայց հիմա այլ մոտեցում ենք տալիս, Այն նկողները, որտեղ պայմանները ներում են, կառուցվելու է անհանգույցներ։ Անհրաժեշտություն կա։ Աչափնյակ թաղամասում գոյուղագծի կառուցումը անցած տարվանից ընդհատված է։ Իսկ Վաչագամ բարեպաշտ փողոցի բնակիչները շատ են ուզում ունենալ գոյուղագից։ Երբ հնարավոր կլինի։ Վաչագամ բարեպաշտ փողոցի ընդգրկված ծառերի մեջ չեմ կարող ասել, երբ կընդգրկվի, Բայց աչարմյակ թաղամասին կողակցը անցկացման աշխատան ոչ թե դատարեցված են, այլ 2021 թվականին կապիտալ ներդումների ծրագրում նախատեսված գումարի սահմաններում աշխատանքները կատարվել են։ Իսկ ընթացիկ տարում ծրագրում նախատեսված է եւ այդ աշխատանքները ավարտին կհասցնեն։ Երաշտական դպրոցի նախկին շենքի վերակառուցումը շարունակում է պետպատվերի շրջանակում է այդ գործը կատարվում։ Կատարում է բարեգործական հիմունքներով, քաղաքաշինության նախարարությունը ֆինանսավորման տեսակետից կապ չունի, բայց ընթացքը որակի տեսակ ընթացքը մեր դերության կողմից հսկվում է։ Այս պայն չեմ կարող ասեմ աշխատանքները խիակայնեցված կան հանգամանքներ, որոնք խոչընդոտում են շինարարության ժամկետների պահպանմանը։ Սահմանային լարվածության դեպքում, որ լարված վիճակում է լինում, շինարարությունն էլ է, որ ժամկետով կայնում հասկանալի պատճառներով, Իսկ մյուս դեպքերը, որ հազվադեպ են լինում, որակյալ վարպետների քանակի պատճառ, պակասի պատճառ։ Բան որ եւ վարպետ իրարից պիտի տարբերենք։ Բան որ կարանք լիքը գտնենք, վարպետը միաժամանակ խոսքի սարքում ենք 50 տանիք, 50 վարպետ միաժամանակ չեն կարող գտնենք։ Վարպետը պիտի գոնե 10-ը բրցնի, անցնի մյուս 10-ին, որը էլի ժամանակ է։ Եթե 50 վարպետ խոսքի բտանիքի վերաբերյալ 50 վարպետ միաժամանակ գտնենք, ըստ ժամանակի չի կայնելու։ Պարոն Համբարձման, այդ դեպքում էլ ֆինանսների խնդիրի առաջանում։ Դուք կարող եք միանգամից ենթադրենք, եթե վարպետները լինեն, միանգամից ասենք 20 տանիքի հիմնանորոգումը սկսել։ Ծրագրով նախատեսված է, պայմանագիրը կապած է, այսինքն ըստ շինարարական կազմակերպություն ներկայացված ֆինանսական կատարողական ակտերի ֆինանսավորումը կատարվում։ Եթե ինքը կարողանա ներկայացնել խոսքի 10 տան կատարված աշխատանքներ, 10 տան կատարված աշխատանքները։ Շինարար վարպետների կարիք, թիթեղագործների կարիք հանրապետությունում շատ կա դա ակնհայտ էր նաև երբ 2008 թվականին ուժեղ քամի էր եւ տանիքների մեծ մասը վնասվեց։ Այս ընդ ընթացքում հնարավոր չէր պատրաստել վարպետներ, արհեստագործական ուսումնարաններ են արդեն գործում։ Քանակային կան, Որակային չկա, որակային շատ քիչ են։ Որակյալ վարպետ մասնագետներ գտնելը շատ դժվար է։ Բայց ում հարցնես, կարող 10-ից 9 ասեմ մենք վարպետ ենք։ Դա չի նշանակում, որ իրենք վարպետ են։ Բայց 10-ից ցավոք սրտին 2-3-ն իրականում վարպետ։ Արդեն շինարական կազմակերպությունների խնդիրն է ընդգրկել որակյալ վարպետների։ Այո, իրենց խնդիրն է անորակ վարպետների ընդգրկելու դեպքում մեր կողմից այդ աշխատանքները չեն ընդունվում, շինարական կազմակերպություն կայանում են մեծ խնդիրների առաջ։ 2022 թվականին ինչ շնարական օբյեկտներ են շահագործման հանձնվելու, ինչ աշխատանքներ են ավարտին հասցվելու։ Ստեփանակերտ քաղաքում ունենք 3 բազմաբնակարան շենք, Մարտունի 45-ը, որը նախատեսված էր 23 թվականին ավարտին հասցնել, Ալեք Մանուկյանի ոչ 2022-ին։ Ալեք Մանուկյանի փողոցում հանրակացարանը նախատեսված է 23 թվականին ավարտեն, բայց մենք Ջանում ենք, ձգտում ենք այս տարի ավարտենք։ Ֆինանսավորումը ժամանակին կատարելը, թե ավելի շատ աշխատուժ ընդգրկելը։ Ջանալը ինչքեր հասկանալ։ Մեկը մյուս հետ կապված է։ Ֆինանսավորման ծրագրում նախատեսված է ֆինանսավորումը ոչ դրությամբ, բայց շինարական կազմակերպության պայմանավորության բանավոր ձգտելու ենք ընթացիկ տարում ավարտենք։ Տիգա մեծ փողոցի առաջին փակումն համարոտան ուժեղացումը մեծ գործա էլի ձգտելու ենք ընթացիկ տարում ավարտենք, որովհետև բացի ուժեղացման process-ին մենք սա 36 բնակարանը վերանորոգելու ենք Հիշեցնեմ, զրուցակիցս քաղաքաշինության փոխնախարար Ազատ Համբարձումյանն էր։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի ապրիլի 29-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, ընչունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյանը։